de cantar, hoje virou um som. E minha voz tá tocando em toda a favela. Enquanto muitos falam mal, eu tenho orgulho dela. E o começo do meu sonho eu já conquistei. Tá, tá estourada várias músicas que eu já lancei. Encostei no quartinho, vai, deixei uma pedrada. Ele com a base, eu vou com a voz, essa já tá estourada. Eu não dou sorriso, esse é meu jeito e não vejo defeito mantendo respeito. passe no escadão, calma, vamos mamar. Então deixa eles falar, então deixa eles falar, então deixa eles falar, então deixa eles falar. É que eu, é que eu, é que eu. É que, é, que, é, é que eu me amarro, na noite me amarro, embalada de meia até fuga se nós trombar na madrugada. É que eu me amarro, na noite me amarro, embalada de meia até fuga se nós trombar na madrugada que eu me amarro, na noite me amarro, embalada de meia até fuga se nós trombar na madrugada que eu me amarro, na noite me amarro, embalada de meia até fuga se nós trombar na madrugada de cantar hoje virou um som E minha voz tá tocando em todas as favelas Enquanto muitas falam mal, eu tenho orgulho dela E o começo do meu sonho eu já conquistei Tá, tá estourada várias músicas que eu já lancei Encostei no quartinho, vai deixei uma pedrada Ele com a base, eu vou com a voz, essa já tá estourada Eu não dou sorriso, esse é meu jeito e não vejo defeito Quanto eles falam, nós trabalha, mantendo o respeito. Passe no escadão, calma, vamos maronar. Então deixa eles falar, então deixa eles falar, então deixa eles falar, então deixa eles falar. É que eu, é que eu, é que eu. É que, é, é, que, é que eu me amarro, na noite me amarro, embalada, de meia até fugaz. Na noite me amarro embalada De meia até fuga se nós trombar na madrugada Que eu me amarro na noite me amarro embalada De meia até fuga se nós trombar na madrugada